वरी संदन कोई उजर हिन चवण खां सवाइ न रहंदु त पंहिंजे हार अल्लाह जो कसम अथऊं त असीं शरीक कंदड़ न हुआसूं